Da er vi on air igjen. Um, bare åpne litt, uh, litt uh, sparkle her. Kan ikke du ta litt min intro? Uh, jo da, dette er eh, sprudlende spesial. <laughs> vi skal på ball. Og ja. i den forbindelse så må vi selvfølgelig drikke musserende. Absolutt. I dag ingen rødvin, altså. Så, så skal, dere få lyden av sprudle som åpnes her. Ah, det er lyden av glede, ja. Det kan du si. Kom med glasset. Åh, det er deilig lyd, altså. Ja, det er en deilig lyd. Hører at det bobler og sparkles. Det blir jo ikke bedre, det. Nei, det blir ikke bedre. Jeg blir, eh, jeg blir aller mest lykkelig av sprudle og mojito. Da Da har jeg det bra. Så. Sånn. Liten skål. En liten skål for oss? Ja, Skål. skål, ja. Mm. det var flott. Den var god. Ja. Mhm spørsmål. jeg syns det er så gøy å ha på seg fine kjoler og Ja, der eh, kanskje eh, Nei da, vi sitter jo selvfølgelig i fine kjoler hver eneste gang. Eh, hver eneste gang. <laughs> Ja. Det er, det er en classy podkast, dette her. Det skal gjøres med klasse. Det er jo derfor vi altså, drikker vin også. Hadde vi sittet og drikket øl, mm. ja, hadde, hadde det sett litt annerledes ut. Ja, ja, ja. Da hadde det vært joggebukse og ja. Dott på huet. Dott på huet, ikke sant. Og det gjør aldri vi. Eh, for å bevise det, så legger vi oss ut en selfie med at eh, vi faktisk sitter her i kjole. Det er helt ekte. Ja. Eh, så det må ingen tvile på. Eh, og vi er normalt også så pene i fjeset. Mhm. Mm. Så det, sånn er det. Sånn, <laughs> sånn er det. Sånn <laughs> ja, åssen har Rudi det i dag, Merja? Fikk du sove noe i natt? Ja, overraskende nok. Mm. Vi har jo vært og jobba på Ølfesten begge to. Ja. Men uh, jeg var jo så sliten da jeg kom hjem, hmm. at uh, selv om det var norsk hos meg, så sovna jeg på to sekunder. Altså. Men det er jo deilig, da. Da ja, har du jobba hardt. <laughs> da, jeg klarer å sove meg gjennom et nach. Da var jeg sliten, altså. Absolutt. Så, um, mm, ja. ja. Nei, jeg sov, jeg sov, faktisk ganske godt. Og jeg har hatt en ganske fin dag, egentlig. Ikke så veldig mye sånn ikke så veldig innholdsrik, men, Nei, eh, men det, ganske hyggelig. Det er jo bra. Ja. Man trenger ikke altså innholdsrike lørdagsdager lørdags, eh, også. Ja, lørdags formiddager og sånn. Liksom, sånn, hvis jeg sitter og drikker kaffe, er jeg egentlig også fornøyd med det. Altså. Da skal man chille. Ja. Fikk tid til eller, to kopper kaffe på morgenen i dag før spinning. Um, Oi faen. Eh, <laughs> oi faen. Det er noe av det være hattemesterverdens ja, stilling. tror jeg nok er det med hattemesterverden. Ja, egentlig jeg også, eller trodde jeg, da. Men uh, i det siste så har jeg funnet ut at jeg blir positivt overraska av ting. For jeg, jeg, lager så lave forventninger til um, hva jeg syntes om ting. Ja. Sånn som i går, så hadde jeg ikke lyst til å møte fremmede. Nei, men jeg møtte fremmede, og det var en positiv opplevelse. Vi fikk oss noen nye venner og allting. Ja, så fikk vi også noen nye uvenner, da. Absolutt. Det skal sies. Eh, Absolutt. Skal ikke, skal ikke nevnes navn, men, eh, for det vet vi egentlig ikke. Men eh, <laughs> det der, altså. Nei da, skal ikke snakke for mye om det. <laughs> Vi kaller det bare det. Vi kaller det bare det. Ja. Eh, det er, eh, det er, noen jeg og Johanna er inkompatible med, yeah. og som det merkes ganske fort. da. Ja, vi så at det, med, det gikk, Jeg tror ikke det gikk mer enn sånn tre sekunder før jeg forsto at den personen klarer ikke jeg uh, å, å, jobbe i lag med, rett og slett. Mm. Jeg tror det gikk nøyaktig like lang tid ja. for min del. Og det, jeg, det er en, av de, en av de tingene jeg liker ved deg. <laughs> <laughs> det skal ikke mer enn tre sekunder til før vi har liksom Hvilken vi er inkompatible med. Men det er det jeg sier, altså. Et, um, de fleste gir et dårlig førsteinntrykk på meg, og så må de jobbe seg oppover. Ja. Det, er, det syns jeg heller ikke er urettferdig. Nei. Det syns jeg faktisk ikke. Ja, man må bevise litt for å bli våre venner. Så dere som er våre venner, gratulerer. Ja. Dere er gjennom nåløyet. Dere, dere, har faktisk klart dere. Dere har klart å jobbe, jobbe dere til Marit tillit. Ja. Det må jeg si. Det, det er godt gjort. Det er litt skål for de vennene. Altså. Ja, vi er veldig glad i vennene mm. mm. Absolutt. De fleste av de i Vi kan jo starte med at vi har fått noen tilbakemeldinger. Det har vi veldig glad for. Ja, det har vært koselig. Vi skal ta opp det også. Um, uh, Johanne Wiborg, mm. takk for meg. Um, du nevnte også at eh, sist storm ble ikke kalt noe på Q, noe på R. Man hoppa over Q også. Ja, sånn som vi nevnte vår andre podkast der. Ja. Så um, vi er ikke litt skuffa over det. Men det er jo taktisk, da. Man kan ikke kalle den uh, Quasimodo eller Quisling. Og det er på en måte de to eneste. Eh, så jeg syns det var lurt. Jeg må bare akseptere at noen bokstaver er vanskelig i, det norske språk. Men der kom jeg til det poenget. Hvorfor hiver vi ikke bare ut når man ser noe sånt Q? Men gud, tenk bruker vi aldri. Men det er så deilig når du først kan bruke det. Dette snakka jeg om også. Eh, med eksempel Jo, xylofon. Eh, det er det dere der, da. Da kan jeg begynne å skrive med SY, bare for faen. Xylofon. xylofon. Ja, nei, det hadde vel gått an, det også. Men jeg syns det er deilig å ha litt eh, Litt annet enn Ja. Altså litt annet enn normalen, da. Greit vi har er eh, jo også Vi kunne vel hive ut eh, Q, eh, Z og X. Egentlig. Men tenk så vanskelig det hadde vært for oss da når vi hadde gått funnet altså, Når våre barn eller barnebarn hadde kommet over de bokstavene, og så hadde de vært sånn Det veit ikke jeg hva er for noe, fordi det hadde vært kasta ut av vårt alfabet. Hadde ikke det vært en trist dag? Jo Da må vi lære det opp. Ja, det liker ikke Marit. Mm. Å lære opp andre. nei jeg kan nok, eh, kan nok gjøre det, men eh, det er så mye ansvar, da. <laughs> jeg liker ikke det ansvaret at det er jeg. Altså, hva om jeg kommer med brannlære, liksom? Og da er det <laughs> også mitt ansvar. Um, <laughs> Dessuten så har jeg fått erfare at jeg er ikke, jeg er ikke så flink til å Jeg er kanskje flink til å lære bort, men jeg er ikke så flink lærer. Eller jeg vet ikke, jeg. Ja. Nei. For lite tålmodighet, i hvert fall. Det er kanskje ikke ting som går i godt med, uh, læring Nei. Sånn, og lite Absolutt ikke. Nei. Men det er litt igjen til den folkefiendtligheten min, da, så jeg liker ikke når folk er treige i hodet. Så det var synd. <laughs> Bra jeg ikke skal bli lærer selv. Herregud. Ja, eh, Skal vi snakke litt om hva vi drikker? Vi skal snakke om eh, drikken vår. Ja, for det er jo Dette er jo studentenes egen uh, egen uh, eh, sprudle, <clears throat> føler jeg. Jeg ser den eh, overalt. Og det er også en eh, prosecco, altså italiensk sprudle, dette her. Jeg liker å kalle den Valdi Bublia denne. Fordi det er jo mora mi, og da syns jeg hun er så morsom. Oi, oi, oi. Så da velger jeg å være like morsom og kalle det Valdo Boblia denne. Men egentlig så heter den Valdo Bia denne. Det var jo kjedelig, da. Kjedelig. Valdeboble er denne også. Eh, den koster 124 kroner hvis vi skal sette priser på ting. Det Nei, men skal vi ikke begynne med det? Kan vi kan jo kanskje begynne med det, ja. Mm. Kan vi ikke si det sånn at alle viner vi tester, er under 125 kroner i dette programmet? Det kan vi godt sette en øvre grense Ja, det er greit. Det syns jeg. For da, da er det affordable. Men jeg kan ikke sitte på 130, for det er noen ja, det er noen det er på 129 kroner. Det er sant. 130 er en bra, en bra grense. Det er 130 grensa, da. Ja, ja. Men det jeg liker med den, er at den er ikke sånn tørr som champagne. Eh, sånn drittørr. Men den er ikke sånn dritsøt heller, sånn cava. Den er veldig god, for den er ikke så søt. For det mm. er mye cava, mm, asti og sånne ting som blir ja. altfor søtt. Ja. Det er jeg ikke noe glad i. Nei, det er ikke vi glad i. Så, mm, så nei, jeg syns det var en god. Ja, ja. Et, eh, et hyggelig lite, liten avveksling fra det normale. <laughs> <laughs> som er rødvin. <laughs> Kan hende vi har noen sånne spesialer en gang iblant, men eh, rødvin blir jo Det er jo Det rødvin skal gå i. Det er jo rødvin som er best. Ja. Jeg syns Ja. Synes. Så det. snart <laughs> eh, har jeg en liten topp på min sprudlåser, jeg. Ja. Det er fort, det. Det du spurte her går veldig, altså, boblene her går veldig fort. Mm. Det går så fort i huet, sånn. Ja, men det gjør det. Mm. Jeg fikk en gang eh, jeg fikk sprudle etter å ha løpt eh, maraton. Uh, og fy faen, altså. Det var første slurken, det. Og da var jeg på en snurr. En sånn boblesnurr at makan. Kan det liksom kan det sammenlignes med å ta narkotiske stoffer, tror du? liksom? at det er liksom sånn ja. og så bare går det rett i huet, liksom? Det, det kan nok gjøres. Mm. Eh, men det syke var at jeg blei ikke, ble ikke fyllesyk eller noe sånt. Jeg var bare drit, dritglad. Plutselig så fikk jeg energi igjen, liksom. Så jeg anbefaler det. Løp et maraton, ta et glass brudre. Ja. Da det er utfordring til våre venner. Kjør på. <laughs> Du får en beruselse Eller hva jeg tror for noe. Berusning. Ja. Ting uten like. Uten like. Uten like. Jeg kan jo fortelle at siden sist har jeg vært på vingekurs. Det er oh. dels i oppdrag eh, for, å, for eh, research på Vold Veldig viktig. Så <clears throat> det var jo gøy, det. Bortsett fra at det var jo veldig mye vind på veldig kort tid. Er det bortsett fra som er negativ? Bortsett fra? Eh, som bortsett fra at hvis du sitter en gjeng, da 30 stykker. Ja Eh, og, og drikker vin, og så plutselig blir du skikkelig brisen. <laughs> Da blir det litt sånn småflaut etterpå. Ja, Men det Men vi er da ikke noen uh, Vi er ikke noen uh, Hva heter det for noe? Uh, vi, er ikke, vi, er, vi, er ikke, den øverste klassen i samfunnet. Nei, nei. Det er, det er sant. Jeg, jeg tror vel ikke an, dessverre. Nei, Og du spytta ikke ut vinen oppi den? Absolutt ikke. Den skal svelges. Ja, det skal svelges. Det er jo først når du selger den, at du kjenner egentlig den ekte smaken på vinen. Ikke sant? Så, men jeg har lært veldig mye om vin. Mm. Eh, veldig interessant. Så hvis jeg er litt sånn hoven og eh, later som jeg kan jævlig mye, så er det bare fordi jeg har vært på vinkurs. Folkens. Men en gang med vinkurs gjør det faktisk mye smartere. Og jeg syns at man må på en måte Man må ta en liten forfriskningskurs, eh, i hvert fall en gang i året. For eh, jeg var på vinkurs for to år siden, eh, hvor vi kjørte rundt i Frankrike og smakte på vin på forskjellige vingårder. Mm. Og da lærte vi egentlig ganske mye. Alt det har jeg glemt nå, for det er for lenge siden. Eh, etter det så har jeg bare drikket vin og vært glad. Altså. Kanskje vi skal arrangere vintur, rett og slett? Kanskje vi skal det! Marit og Meiras vintur. <laughs> da får du liksom podkasten live også. Det er ikke dårlig, det. Hvor burde vi dratt av? Kanskje Altså Nå har vi hatt mest Barbera di Albar, så, det virker som Italia er vår Vi må dra til Piemonte. Det kan hende. Vi skal, det er et utrolig godt prosjekt, syns jeg. Men jeg likte veldig godt den, den vinturen vi hadde i Frankrike, da, det er fra Languedoc Roussillon, mm. som er eh, faktisk den største vinprodusenten i Frankrike. Men den har blitt ansett som litt sånn drittvin, fordi det, er mer masseprodusering. Men eh, som de fortalte oss, da var at eh, eh, det det begynner å få en litt ny fødsel, dette her vinmarkedet fra Languedoc. Fordi Eh, de begynner å satse på litt sånn spesiell vin. Ja. Ja. Og det var jeg jævlig god. Det må jeg bare si. Det tror jeg det er. Mm. Ja. Så hvis dere finner en uh, vin fra Languc eh, Roussillon, ikke nøl med å prøve den. Det er kjempegodt. <laughs> Så det. Så det. Dagens reisetips igjen. Dagens, <laughs> dagens reisetips. <laughs> Eller vintips. Jeg føler at vi har mye vintips og reisetips, Det er en sånn kombo podkast. Kombo podkast. Nei, men eh, det er, bra, det er bra at du har vært ute og lært noe for podkasten vår. Mm, så jeg tror, jeg tror, neste gang så skal jeg ta med en rødvin som jeg dratt på det vin, vinkurset. Mm. Kjempelurt. få en skikkelig anbefaling på vin, altså. Ja. Følg med. Det, det, er bare å stay tuned, altså. Hey, uh, stay on our podcast. Du, Hvordan går det egentlig om hemmeligheten din? Jo, den går veldig bra. Så bra. Eh, også, altså, jeg hadde jo litt problemer med denne hemmeligheten. For jeg fant ut at jeg, egentlig så lever jeg et ganske åpent liv. Ikke sant? Jeg, ja, jeg er et ganske åpent menneske. Marit er et åpent menneske? Ja. Eh, så veldig mange av mine såkalte hemmeligheter veit folk om. Um, det har også litt med at Ås er ganske lite, og folk vet hvem, hvem er. Ja. Så også litt med at de som hører på oss, faktisk er våre venner. Det har eh, også det å gjøre. Stort sett. Noen av våre venner, i hvert fall. Hmm. Nei, det skal ikke komme noen sånne der, eh, sånne bitre saker her. Eh, vi er veldig glad for de få lytterne vi har. Men jo, min hemmelighet, da. Uh, juicy secret er at Eh, jeg synger ganske mye. Oi, det visste jeg ikke. Nei, jeg synger også. Jeg synger i dusjen, jeg synger når jeg lager mat, jeg synger når jeg driver og gjør ting. Og spesielt kanskje hjemme. Eh, og siden jeg har vært liten, så har jeg hatt en sånn <laughs> Dette er egentlig litt flaut. Det der går bra, det er bare et eh, <laughs> Men jeg, jeg har alltid sett for meg det når jeg synger, at når jeg synger nå, så kommer det nok noen inn døra og bare sier Oi, for en fantastisk stemme du har! Du må Du må jo eh, gi ut en plate eller noe sånt når jeg er plateprodusent. Å komme med det perfekte opplegget for meg som artist. Og det er ikke det at jeg har lyst til å bli noen artist i det hele tatt. Men eh, altså eh, men du tenker litt at du burde liksom talentjakta på ditt eget ja. kjøkken? Ja. Eller sånn, <laughs> ja. Hvis du står i dusjen, så bare åpner barneromsdøra. Jeg får et lite håp om det. Ja, ja. Fordi det er sånn der, Spesielt inne på badet, så får man så sånn god akustikk. Og jeg, altså, <laughs> eh, jeg liker jo å tro at jeg treffer toner iblant, og liksom eh, noen ganger så, så, får jeg en sånn sinnssykt bra <laughs> vibrato, eller en liten sånn der <laughs> falsett. At eh, Makan. Eh, og da skulle jeg sånn ønske at det var noen som hadde hørt meg og anerkjent det jeg sang. <laughs> og helst da en talentjeger. så dette er litt sånn uh, Secret life for Marit. Det er litt sånn eh, Helt ærlig, ikke du hadde trodd at jeg var litt. Nei, nei, det <laughs> Hvorfor skulle man det? Altså, det er ikke sånn, jeg veit at jeg ikke er noen bra sanger i det hele tatt. Det er jo litt sånn man gjerne liker å tro selv, da. Altså, sånn, eh, ja, man liker jo man det. Man liker gjerne å tro selv at man enten ja. er veldig god til å synge eller veldig god til å spille en eller annen. Mm. Liksom, eller, liksom. man liker å tro at man er god til noe. Man, man, man helt, altså, ja, altså, det er jo liksom ja, nei, jeg, altså, jeg veit jo at jeg ikke kan synge. Mm. Mens jeg sitter og synger for meg selv, så sier jeg at det var ikke så ille, dette her, da. Men det er jo litt det at du må tro det litt fra sjøl. Ja, man må tro det. Og det er jo viktig å tenke på dette her som eh, Altså, det, det er et nåløye å bli artist. Mm. Eh, det er greit å velge Det er bare dommere som kom med den, Ja. Og hun synger til og med surt. Ja, altså til og med de som synger surt. Altså Jeg tør påstå at jeg synger reinere enn Tone Damli. Ja, det håper jeg. Ja. Men det tror jeg, Marit. Ja, men takk. Jeg. tror vi kan, vi kan ha julekonsert. Skal vi ha julekonsert? Ja! Jeg hadde faktisk ehm, Jeg og søstera mi sang en egenkomponert sang for mamma på 50-årslaget hennes. Eh, og da Altså, vi rocka den scenen, for å si det sånn. Uh, selvfølgelig etter litt grann, uh, vin der også. Det blir mye vinsmak her, men også altså det, det hjelper veldig med vin. <laughs> det gjør det veldig. Mm. Jeg kan også huske det i sommer. Så fikk jeg Jeg har en liten søt gitar. Ja. Uh, og den fikk jeg sendt i sommer. Og så um, satt jeg liksom og bare krympa litt på den. Jeg kan absolutt ikke spille gitar hvis noen mm. lurer. Eh, og så fant jo søsteren min ut at ja, det skal hun synge til. <laughs> Mens jeg sitter der og spiller, så vi prøvde å lage et repertoar ut av det. da. Så vi, <laughs> jeg tror vi har sånn to sanger som vi kan det, eh, Og det, altså, det høres helt forferdelig ut, men vi har veldig gøy. Ja, men øh, håper du at det kommer en talentjeger på ja. Spesielt når jeg spiller Watch of a Dover to Drug and Sailor. Jeg kan bare ett og to vers. Ja. Fantastisk. Uh, eh, min yndlingssang å synge i dusjen er 'Kiss from a Rose' av Seal. Oi! Oi! Ja, det var bra. Det var bra. Og da drar jeg til i de derre Baby! Bla, bla, bla, bla, bla, Ja, og så videre. Det er, det er, altså, sparkeløst. Ja, det er bra. Nei, eh, eh, det er jo fint å innleve skikkelig innlevelse. Ah, ja. ja, det er Det er ikke annet enn innlevelse. Nei, det er det samme som å snakke et annet språk. Det er overdrivelse til ja. de grader. man høres det kjempeautentisk ut. Spesielt hvis man skal for få seg en britisk aksent eller noe sånt, så må man bare kødde. Late som du er skikkelig lady, ja. lady Grantham av et eller annet. Ja, ja, ja. Uh, bare, ja, bare se på Downton Abbey og bare etterligne de. Gjør det. Uh, så jeg syns man bør gå all in hvis man først skal uh, gjøre noe. Altså. Gidder ikke å synge halvveis. Jeg prøvde det innslaget som jeg har hypa sånn. Eh, det glemte jeg jo helt da jeg var hjemme, for er, som sagt så er det hjemme jeg på en måte lever meg mest inn. Da. Jeg tør ikke det i kollektivet. Eh, det har kanskje dum beboeren. Kanskje. <laughs> Jeg vet ikke om de hadde satt pris på det. Eh, men jeg tok faktisk en liten, et lite opptak da jeg, da jeg lagde mat i stad. Uh, og det høres jo jævlig ut når man hører på det. det var det jeg ikke tenkte at du skulle høre på, men det er, det er ikke bra nok. Kanskje jeg legger ut lydfila på Følg med, folkens. Nettsida. Ja. Jeg har forresten heller ikke lagt ut han derre My Peg Will and I. Det må du gjøre. <laughs> Det skal jeg også få gjort eh, etter at jeg har lagd denne podkasten her. Så får du lov til å gå inn og le. Um, ja, jeg, jeg, jeg bare gikk gjennom de greiene der og tenkte herregud, så så døv. Men ja, ja. Du har ikke pynta på det? Nei, jeg har ikke, sett deg en eneste post. Det sånn hadde vært feigt. Og det er liksom mye, da. Her er jo sånn, Det er faen meg ingen som følger meg, eller ingen som gidder å se på det her. Så jeg kan, det kan du så, se hvor mange followers du har på dette her? Ja, ja, ja. Jeg har vel en 20 eh, followers på det. Uh, <laughs> 20 followers. Det er, eh, det er flere enn podkasten vår. ja, det er det kanskje. Foreløpig. Ja, det er vel kanskje to av dem jeg kjenner. Ja. Å oh, ja. Resten er randoms? Ja. Det er veldig sånn randoms. Det er sånn American teenagers uh, having a really hard time struggling getting through Trumbler. Oi, oi, oi. Ja. Oi, oi, oi. Ja. Så ja, vi får se. Ja, men de, sånne followers kan vi klare oss uten, tenker jeg i hvert fall. På vår podkast. På vår podkast klarer ja. vi oss uten sånn. det. Eh, det gjør ikke meg noe. Nei, shit, ass. Ja, men da er det din tur neste gang, da. Og mhm. eh, hive ut en uh, juicy secret. Så la meg finne på oss. Uh, ja. Eh, jeg, jeg, skal få til en skikkelig juicy secret. Ja. ja. Det skal jeg. Det blir bra. Jeg gleder meg. <laughs> er, det, er, det, på tide å Ja, vi får vel snart besøk her. Eh, så, og så har vi litt sprudle og jeg føler at vi har, vi har kommet igjennom. Vi har gitt så gode vintips. Og vi har foreslått vintur og reise til oss. Og en skikkelig juicy secret. Ja. Jeg, hva mer kan du ønske? Nei, jeg vet ikke. Dette her er jo tenkt å være en sånn der eh, bakgrunnskos på søndagen. Eh, hvis jeg får lagt ut i morgen. Ja. um, <laughs> vi får se det an. Men um, jeg synes det er bakgrunnskos, jeg, da. Ja, det synes jeg også. Um, ja. Vi koser oss med det, i hvert fall. <laughs> Vi har det kjempebra. <laughs> vi har det kjempebra. Vi håper dere også har det bra. Hei, hei. Alle lytterne våre. ja. Skal vi si det sånn, da. Ja, da synes jeg, god lørdag. God lørdag. Ha det bra.